berjumpa Untuk mengadakan satu kajian ilmiah Tentang masalah Keutamaan ilmu dan ahli ilmu Pembahasan ini akan saya bagi menjadi tiga bagian Bagian yang pertama Kismul awal Kismul awal ialah keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Pada bagian yang kedua, ismu tani, saya akan terangkan apa yang dimaksud ilmu di dalam Alkitab was sunnah dan siapa sebenarnya ulama. Bagian yang ketiga, ismu tani, saya akan terangkan ancaman dan peringatan bagi orang-orang yang berkata tentang agama Allah bighairi ilmin dengan tanpa ilmu setelah tiga pembahasan tersebut kita akan adakan soal jawab baik dalam masalah yang sedang kita bahas atau masalah-masalah yang lain yang saudara-saudara akan tanyakan kepada saya dan insyaallah taala akan saya jawab. Kita mulai pada bagian yang pertama melihat mendengar ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. dan berhajatnya manusia kepada ilmu din. Kama qala Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "An-nasu muhtajuna ila al-'ilmi akthar min hajatihim ila at-ta'am wasyarab." Manusia sangat berhajat kepada ilmu lebih daripada hajat mereka kepada makanan dan minuman. لأن الطعام والشراب يهتج إليه في اليوم مرة أو مرتين Karena manusia berhajat kepada makanan dan minuman dalam satu hari, imma satu kali atau dua kali makan. والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس akan tetapi manusia berhajat kepada ilmu sebanyak bilangan nafasnya demikian perkataan Imam Ahmad bin Hanbal yang dinukil oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di, kitab, di kitabnya Miftahu Dari Saada Juz Awal halaman 61 di mana manusia sangat berhajat sekali kepada ilmu lebih daripada hajat mereka kepada selain ilmu seperti makanan, minuman dan lain sebagainya kerana dengan memiliki ilmu ini dia akan mengetahui mana jalan yang hak, mana jalan yang batin, mana jalan yang haram, mana jalan yang halal dan begitu seterusnya saya akan terangkan dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah. Dalil yang pertama telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim fardu atas setiap-tiap muslim menuntut ilmu. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah, Imam Al Khatib Al Baghdadi, Al Imam Ibn Al Imam Bayhaqi di kitabnya Syu'abul Iman dan lain-lain Imam Ahlul Hadis dari jalan beberapa orang sahabat. Secara keseluruhannya hadis ini sahih. Tetapi perlu saya beritahukan bahawa tambahan yang biasa diucapkan oleh sebagian saudara-saudara kita yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin ziyada wa muslimatin tidak ada dalam sunnah karena muslim termasuk laki dan perempuan jadi ziyadah wa muslimatin la asla lahu fis sunnah. Tidak ada asalnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengandung hukum wajib setiap muslim mempelajari agama agama Allah al-Islam fardhu ain ilmu apa yang wajib mereka pelajari apakah seluruh macam ilmu dalam agama ini tidak pokok-pokok yang ada dalam agama Allah ini dan yang kedua apa yang mereka butuhkan untuk kehidupan mereka pertama wajib bagi mereka mengetahui akidah bagaimana mereka beribadah kepada Allah wajib mereka mengetahui jadi al-iman termasuk cabang-cabang syirik mana yang tauhid mana yang syirik mana jalan beribadah ta'abbud kepada Rabbul Alamin dan mana jalan beribadah kepada syaitan atau iblis wajib dia mengetahui kebanyakan kaum muslimin tidak mempelajari akidah Islam keyakinan keyakinan keyakinan yang pertama harus mereka pelajari ini wajib yang kedua al ibadah bagaimana cara mereka beribadah kepada Allah Berarti mereka wajib mengetahui apa-apa yang Allah fardukan dan Allah wajibkan kepada mereka. Yang ketiga, wajib mereka mengetahui mana yang haram, mana yang Allah haramkan kepada mereka. Yang keempat, wajib mereka mengetahui adab-adab Islam. -adab akhlak-akhlak Islam yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak jadi hadis sahih dituangkan oleh Imam Bayhaqi dan Imam Imam Ali hadis yang lain kita lihat sebagian kebanyakan akhlak kaum muslimin tidak berakhlak sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Kitab dan Sunnah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah sebagian pemuda, sebagian pemudi atau sebagian manusia Muslim durhaka terhadap kedua orang tuanya. Sebagian lagi tidak menghubungi kekerabatan saudaranya lagi. Nafsi-nafsi hidupnya seperti akhlak kaum kafirin. Ayahnya dianggap seperti kawan. Demikian juga ibu. Tidak sedikit anak-anak muslim membentak, memarahi, mencaci maki orang tua. Bahkan jahiliyah yang sekarang lebih daripada jahiliyah yang dahulu. Demikian juga akhlak orang tua terhadap anak. Bagaimana cara mendidiknya dan begitu seterusnya. Islam mengatur akhlak. Dan Allah Azza wa Jalla telah katakan dalam kitabnya yang mulia, dia umumkan kepada seluruh manusia tentang rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqil 'azim dan engkau di atas perangai yang sangat tinggi yang sangat besar sekali engkau budiman yang besar Allah saksikan bahwa Rasulullah yang mulia berperangai tinggi sekali jadi apabila kita ingin berperangai yang baik harus lihat ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hubungan manusia sesama manusia. Yang di sini wajib dia mengetahui muamalat. Yang kelima, wajib bagi dia mengetahui apa yang dia perlukan dalam kehidupan ini. Umpamanya dia sebagai pedagang, wajib dia mengetahui hukum jual beli. Jadi, kewajiban yang kelima ini terkait dari apa yang dia butuhkan. Berapa banyak pedagang-pedagang kaum muslimin tidak mempelajari hukum buyuk mana yang halal, mana yang haram, berapa banyak mereka menjual barang-barang yang cacat, disembunyikan dari saudaranya, padahal itu haram menurut Islam. Jadi kewajiban yang terima terkait dari apa yang dia butuhkan. Kalau dia sebagai pegawai, pekerja buruh, dia wajib mengetahui adab-adab hukum-hukum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Wal Khadim راع Fi Mali سيده Khadim pembantu itu ra pemimpin pada harta majikannya berapa banyak pegawai-pegawai sekarang korupsi berapa banyak sekarang pekerja-pekerja korupsi misal yang mudah yang sering kita dengar berapa banyak supir-supir yang dot bensin majikannya untuk dijual tanpa diketahui hasil tidak seberapa dia makan duit yang haram karena tidak mengetahui hukum-hukumnya dan begitu seterusnya man damata lahmuhu min suhtin fannaru awla bihi barang siapa yang dagingnya tumbuh dari hasil yang haram neraka lebih berhak memakannya hadis sahih dikeluarkan oleh imam ad-darimi imam hakim dan lain-lain imam ahlul hadis ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singkat tapi mengandung hukum yang besar yang banyak dinilaikan oleh kaum muslimin talabul ilmi faridatun ala kulli muslim jadi setiap muslim wajib mempelajari agama Allah Di sini perlu saya beri taklik ada beberapa hadis yang berkenaan dengan ini tidak sahih sama sekali. Hadis yang pertama, "Utlubul ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina ini hadis batil tidak sahih sanatnya da'ifun jiddan maknanya batil dengan mempergunakan hadis ini sebagian manusia membolehkan orang-orang muslim belajar di negeri-negeri kafirin bahkan belajar agama Islam sama orang-orang kafirin dengan alasan Nabi saja menyuruh kita ke negeri Cina untuk ilmu ini hadis membuat kerusakan. Ini hadis tidak sahih sama sekali. Yang kedua, yang juga cukup masyhur, "Utlubul 'ilma min al-mahdi ila al-lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Maknanya sahih, baik, yakni tidak terputus menuntut ilmu sampai mati, tapi tidak bisa kita sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak pernah beliau ucapkan. Ini hadis la asalahu, tidak ada asalnya sama sekali. Mungkin nasihat yang kemudian beredar dari mulut ke mulut bersilsilah berantai sehingga dianggap hadis oleh sebagian kaum muslimin yang tidak mengerti ilmu hadis. Ayat yang pertama. <coughs> dalil yang kedua الله عز وجل يقول في كتابه الكريم الله سبحانه وتعالى برفرمن دلم كتابنا المريه سورة محمد آية 19 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله Ketahuilah Allah memulai dengan ilmu Kata Imam Al-Bukhari Di kitabul ilmi Di kitab sahihnya Fabada'a bil ilmi Allah memulai dengan ilmu sebelum Allah berfirman annahu la ilaha illallah yakni hendaklah engkau berilmu mengetahui mempunyai ilmu bagaimana cara bertauhid kepada Allah al-ilmu qabla al-kawl wal-amal ilmu sebelum mengucapkan dan berbuat Islam mendasari segala sesuatu bila ilmu oleh kerana itu kita lihat sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang muslim yang mukmin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul tapi mereka jahil terhadap la ilaha illallah karena mereka tidak mengikuti firman Allah terlebih dahulu fa'lam ilmu terlebih dahulu baru kau bisa mengetahui la ilaha illallah apa yang dimaksud dengan La ilaha illallah Apabila tidak mempunyai ilmu Maka kita secara hakikatnya tidak bertauhid kepada Allah Dalam ta'abud kepada Allah Azza wa Allah ciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Allah perintahkan seluruh manusia untuk takut beribadah kepada Allah يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, hendaklah kamu بريبانة kepada الله Wa'budu ووحدوا wahidu, tauhidkanlah الله Bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah secara benar apa yang dikehendaki Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah apabila kita tidak memiliki ilmu? Kebanyakan saudara-saudara kita yang terjerumus kepada syirik, baik syirik lafziyah atau syirik fi'aliyah kebanyakan dari mereka tidak memiliki ilmu mereka tidak mempelajari akidah Islam ambil contoh berapa banyak di antara kaum muslimin yang memakai jimat menggunakan mantra-mantra Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda innar ruqa wa tamaima wat tilawata syirqun sesungguhnya mantra-mantra itu jimat-jimat itu pelet-pelet itu syirik ini hadis sahih dituangkan oleh Imam Abu Daud Imam Ahmad bin Hanbal berapa banyak kaum muslimin yang menganggap satu benda sebagai jimat dapat menarik manfaat bisa dipergunakan untuk menarik manfaat dan menolak mudarat saya kira sebagian kita telah menyaksikannya Bahkan mereka sangat ta'zimnya kepada jimat tersebut. Sampai-sampai tidak boleh mereka taruh di kantong belakang mereka. Takut kedudukan katanya. Bahkan kalau ke WC, dia letakkan. Ta'zim bukan main mereka. Dalam hadis yang lain, Man allaqa tamimatan faqad asyraqat. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah syirik. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam hadis yang lain di mana kaum muslimin melanggar secara besar-besaran. Pernah sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nusrah tentang nusrah nusrah yakni salah satu cara pengobatan untuk orang yang sakit dengan pengobatan dari wahyu iblis syaitan cara-cara syaitan yang dipergunakan mengobati orang sakit dengan memakai cara-cara syaitan syaitan membisikkan kepada dukun begini cara-caranya harus disembeli ini harus disediakan ini harus ditulis begini tempatnya ini malamnya ini baru orang itu sembuh ini musrah. Ayah, eh, karena itu Rasulullah setiap kita ditanya tentang ini apa jawab beliau huwa min amali syaitan huwa min amali syaitan itu dari perbuatan syaitan musrah itu kata Imam Hasan Basri rahimahullah seorang tabi'in besar dia mengatakan bahwa musrah yakni sihir sihir ini salah satu cabang dari sihir itu Berapa banyak kaum muslimin yang mengamalkan dengan cara demikian? Ini menunjukkan bahawa mereka tidak mempunyai ilmu dalam berakidah. Dalam bertawahid kepada Allah tidak mempunyai ilmu. Contoh yang lain umpamanya. Hadis Nusrah tadi dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan salat yang sahih. Contoh yang lain umpamanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktabasa ilman minan nujum iktabasa شعبة من السحر زاد ما زاد barang siapa yang mempelajari sebagian sepotong daripada ilmu ilmu nujum maka dia telah mengambil salah satu cabang daripada ilmu sihir akan bertambah ilmu sihirnya apabila dia semakin menambah pelajaran ilmu nujumnya Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Unzuru, lihat. Pemuda-pemuda kita. Kalau berkenalan satu sama lain ditanya bintangnya bintang apa? Aries, Taurus, macam-macam. Ini ajaran orang di luar Islam. Masuk ke dalam Islam. Dan tersebar luaskan. Dibuat di majalah-majalah. Di koran-koran. Majalah bahkan ada satu kitab khusus menerangkan tentang ilmu nujum ini ini salah satu bagian daripada ilmu nujum syirik orang-orang Islam mempelajari dia kebanyakan saudara-saudara kita tidak mengetahui disangka perbuatan ini adalah perbuatan yang mudah ringan tidak mempunyai arti apa-apa di sisi Allah SWT berapa banyak yang dianggap ringan oleh manusia tetapi di sisi Allah Azim besar ini salah satu ilmu sihir. Jadi kurangnya umat Islam dalam mempelajari akidah Islam. Bertauhid kepada Allah. Mempelajari apa itu al-iman. Sadaqallahu al-azim. Ketika Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Dan memang Allah Azza wa Jal selalu mendahului dengan ilmu. Allah Azza wa Jal ciptakan makhluk, Allah Azza wa Jalla ciptakan langit dan bumi dan segala isrinya supaya manusia mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah tidak tegakkan langit dan bumi. Allah tidak ciptakan langit dan bumi. Allah tidak ciptakan sekalian makhluk melainkan supaya hamba-hambanya mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui agar supaya hamba-hambanya mengetahui tentang sifat-sifatnya asma-asma Allah bertauhid kepada Allah ini dalil yang ketiga surat At-Talaq ayat 12 firman Allah Azza wa Jal Allah الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض mitlahun. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما Allah yang menciptakan tujuh langit. Allah tegaskan dalam ayat yang mulia ini, nyatakan kepada sekalian manusia, hendaklah engkau saksikan Hendaklah kalian mengetahui Allahu khalaq Allahu Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat. Allah yang menciptakan langit yang tujuh. Langit yang kau lihat tanpa tiang tegak. Untuk mengatakan kepada manusia. Qul katakan. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Mengetahui sunnatullah Allah membedakan dua perkara yang tidak sama Allah membedakan ashabul nar dengan ashabul jannah dan selalu Allah membedakan Allah bedakan tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tetapi semuanya itu hanya dapat diingat innama yatadhakkaru ul albab hanya saja tidak lain melainkan yang dapat mengingat semuanya itu orang-orang yang menggunakan akalnya, mempergunakan pikirannya. Ashabul Uqul. Karena orang-orang kafirin disamakan dengan hewan. Balhum hum bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka punya akal tetapi mereka tidak mempergunakan akalnya Ini keutamaan ilmu dan ahli ilmu dibedakan mereka dengan orang yang tidak berilmu, tidak sama. Berpuluh ayat Al-Qur'anul Karim mencela tentang jahil kebodohan. Bahkan hewan yang pintar dengan hewan yang bodoh Allah bedakan, apalagi manusia. Contoh dalam surat Al-Maidah Allah Azza wa Jalla membedakan antara binatang yang pandai binatang buruan yang pandai yang dipakai untuk berburu dengan binatang yang biasa dipakai untuk berburu yang bodoh beda di dalam surat Al-Ma'idah <coughs> ayat 34 ayat 4 yas'alunaka madha uqilla mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan bagi mereka kul katakanlah uhilla lakum at aku halalkan bagi kamu yang tayyibat yang baik-baik wa ma 'allamtum min al-jawarih mukallibina. tu'allimuna hunna mimma 'allamakum Allah dan apa yang kamu ajarkan dari hewan-hewan pemburu. Hewan-hewan pemburu itu bermacam-macam. Salah satunya anjing pemburu yang sudah terlatih dan sudah mengerti tu'allimunahunna mimma Allah yang kamu ajarkan mereka binatang-binatang buruan tersebut untuk dipakai oleh kamu sebagai pemburu dari apa yang Allah ajarkan fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dhkuru smallahi 'alaihi maka makanlah apa yang ditangkap oleh mereka itu sebutlah asma Allah tatkala melepaskannya. Tetapi terhadap anjing pemburu atau hewan yang lain yang tidak terlatih, tidak pandai, tidak mengerti cara menangkap berburu, tidak jinak dengan majikannya, haram daging yang dia binatang yang dia tangkap kita memakan jadi bangkai. <clears throat> Lihat Allah bedakan hewan yang pandai dengan hewan yang tidak pandai.